до війни робити. Ну, терпіти отак і далі. А як війни зовсім не буде, як Сталін та Трумен якось помиряться, то нам так і помирать у каторгах, а? Адже народ сам, мабуть, не зможе скинути більшовиків, правда? Коли б хоч яка-небудь організація була, щоб було кому керувати народом, як збунтувався б, ну. Ми там на каторгах не знаємо, що тут у вас є хоч яка-небудь таємна організація. І він з напруженою, хоч і непомітною увагою, зиркнув на Юхима і Оксану. Юхим у понурій задумі покрутив головою. Ні, щось не чути нічого за якусь організацію. Слоба, ненависть люта є, а організація. Та як ти його організуєшся, коли вони таку свою організацію завели, що діти на батьків доносять і на каторгу засилають? Ні партійні, ні безпартійні ніякої організації завести не можуть. Як тільки двоє-троє закладуть якийсь зародок, так четвертий підісланий провокатор зараз же видає їх і всіх арештовують. Зокрема, всі готові на всяку організацію. Та дайте нам волю і завтра буде мільйонна партія. А ви самі тепер які? Партійні чи безпартійні? Та ми партійні. Неохоче муркнув Юхим. Ох, партійні, партійні. Гірко похитала головою Оксана. Гість здивувався. Партійні? А яким же способом? Вас прийняли до партії. Ви ж ну, родичі ворога народу, політичного в'язня. Обоє біленки, немов би трохи пригнічено помовчали і ще більше похмарніли. Е, яким способом? раптом схопився за пляшкою Хим і почав наливати вина. Колись ми згадаємо їм і деякі способи, якими вони втягують людей до їхньої партії. Жадай митце!» І, взявши в руку свою склянку, він половину її випив і поставив на стіл. Потім раптом перехилився до гостя і шепотом сказав: Народ не зможе до кінця терпіти. Колись мусить терпець увірватись. Коли ні війною, ні організацією то чимось іншим, а мусить він себе рятувати. І знову взяв склянку в руку, але, не піднісши її до уст, знову поставив на стіл і прихилив голову до Іваненка. Прихилив якусь мить так тримав і нарешті ще тихіше прошепотів. Убити Сталіна і все його політбюро. Оце єдиний, коли так рятунок. Він не був п'яний. Ні. Але змішаний з вином горілка робила своє. Це виражно було видно. Жовті загорілі очі його хижо уп'ялися у лице гостя, і з припухлого рота його ще раз зашипіло. Убити Сталіна немає іншої ради. Це єдиний рятунок наш. А хто ж це зробить? теж прошепотів гість. А хто небудь? Я знаю. Народ, кажу, ну, не зможе більше терпіти. Та, може, якийсь такий із його міністрів, га? Не стане терпчу, та й бо всі ж тремтять, навіть ті, що там на горі коло нього. Або якийсь ну, партієць, або просто з народу, а я знаю. Та знайдеться. Так кажу, не може без кінця бути, не може. Мусить настати якийсь кінець. Та давайте мені бомбу, я перший піду на свою і на його смерть. Як так помалу нужнику весь свій вік помирати. Краще зразу героєм померти за всіх, отак я думаю. І, схопивши склянку, Юхим одним духом випив решту вина. Оксана витерла рукою очі і теж взяла склянку. Ну, тепер Іваненкові не було чого далі лишатись. Він ще трохи посидів, потім умить схаменувся.